для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Вітаю юнага пана. Ты хто? Голас дзіцёнка быў трохі асіплым, але ўжо цяпер уладным, а ў вачах не заўважалася страху. Я доктар, ваша пані маці папрасіла мяне палячыць вас. Што ў пана Алеся баліць? Пані са светлай усмешкай назірала, як лёднік важдаецца з малодшым агалінскім, аглядае, выслухоўвае, задае пытанні. Хлопчык стараўся трымацца мужна, як яго вучылі, як належыць шляхціцу, але ад горкіх лекаў небараку ледзь не заванітавала. Калі пан вып'е гэтую мікстуру, ён абавязкова паправіцца, а тады я запрашу вас пана ў госці ў акадэмію, Там ёсць вялізная труба, праз якую бачныя зоркі блізка, блізка, і можна паглядзець, што робіцца на месяцы. Пан хоча паглядзець на зоркі, сур'ёзна пытаўся лёднік. Ацу, а іх можна з неба зняць? Пранцішы ў гэтай сітуацыі больш непакоіла, што скажа пані Саламея, калі даведаецца пра гэткае, матэрыяльнае ўвасабленне змрочнага мінулага свайго мужа. І што яшчэ больш важна, ці не прыб'е доктара пана Галінскі, які падобна мае на гэта законнае права. Няўжо над не здагадваецца, у каго ўрадзіўся ягоны цемнавалосы сын, ці не былі ў пана падставы пазбавіцца ад алхіміка ў сваім доме яшчэ больш важкія, чым злосць на непакорства ды боясатруты. Лёднік – гушкаў хлопчыка на руках, нешта шаптаў на вушка і быў такі шчаслівы, якім пранціш ні разу яго не бачыў. Але скрадзенае шчасце доўгім не бывае. Калі хворы задрамаў, доктар уклаў яго ў ложак асцярожна, як крышталёвага накрыў коўдрачкай. У яго алергія. Гэта прыроджанае. Некаторых рэчываў ягоны арганізм не пераносіць. Лекі пакіну і яшчэ зраблю. Адвары піць, мазі змазваць высыпанні, калі з'явяцца – Але галоўнае дам спіс, ад чаго яму можа стаць кепска. Пазбягаць пэўнае ежы, пахаў, ён гэта перарасце гадоў у адзінаццаць, думаю. Пранціш успомніў, што ў лёдніка ў маленстве таксама была такая хвароба. Бацька гарбар не мог яго прыладзіць да спадчыннага рамяства, бо сын ад паху сырых скур пакрываўся болькамі дымлеў. «Я магу яго яшчэ пабачыць!» – прашаптаў лёднік. Пані нахіліла галаву, светлыя пасмачкі, што выбіліся з фрызуры, ускалыхнуліся. «Не ведаю, хіба што мужу будзе не да нас. Ты чуў, у Вільню нават багінскі прыехалі, хочуць месца ваяводы для пана Міхала. Той пакінуў расійскую імператрыцу дзеля такога выпадку, пакуль невядома, чый бок зойме муж». Багінскія зараз шляхту перакупаюць, але ясна, што чакаецца валтузня. Прышліце па мяне, як толькі атрымаецца. Ці да мяне, хлопчыка, прывязіце, за ім трэба назіраць, і для вас я таксама лекаў перадам. Мне падаецца, што вы зусім запусцілі сваю хваробу. Памятаеце мае рэкамендацыі? Лёднік нешта тлумачыў наконт зёлак, дыеты, шпацыраў, А вырвечу аж но дух заняло от звездки, что Баинский я тут. Раптом и панна Паланея приехала. Там, у Варшаве, яна яшчэ больш увязалася ў палітыку, якіх толькі інтрых юны прыгажуні не прыпісвалі. Пранцішу зразумела кроілі з сэрца асобныя чуткі, але вось ён, шанец, калі паненка тут ці не спатрэбіцца ёй як калісьці адважны і спрытны рыцар здольны выканаць любое самае складанае даручэнне. На развітанне паня Галінская папыталася: Твая жонка прыгожая бутрым. Прыгожая, адказаў былы слуга. Ты яе кахаеш? Вельмі. Пані памаўчала. Дай Бог вам шчасця. І вам таксама, мая пані, і вам таксама. Базыль праводзіў гасцей да карэты, падсвечваючы ліхтаром. Калі пад колы зноў лягла брукаванка старога места, пранціш з'едліва папытаўся, сцвердзіў. Пані Саламеі нічога не казаць? Прафесар ускінуў галаву. Чаму ж не казаць? Я сам ёй скажу. Думаю, яна зразумее. Нехта збіраўся мяне ў карцер садзіць за бязвінныя заляцанні да звычайнай дзеўкі, не прамінуў папікнуць стадыёзыс, які ўсё яшчэ кіпеў ад абурэння. Вядома, пералюбствам грашылі многія пры варшаўскім двары, дык увогуле непрыстойным лічылася не мець афіцыйных палюбоўнікаў. Падчас баляў на плошчы перад палацам стаялі карэты, у якіх можна было адасобіцца са сваімі амаратамі ад цікаўнікаў – У вёсках пад нясвіжым шмат, у якіх сем'ях гадаваліся нашчадкі князёў Радзівілаў, дзеля іх часам выплочвалася невялікая пенсія. Але доктар, які спавядаў самаабмежаванне дысцыпліну і пагаржаў разбэшчанымі багацеямі, не меў у вачах студыёзуса права на распусту. Да таго ж, Адна справа куртуазнай інтрыгі між арыстакратамі, ці калі высакародны пан звяртае ўвагу на прывабную сяляначку і карыстаецца правам першай ночы. І другое, калі слуга, халоп, у ложку сваёй замужняй гаспадыні разбаўляе сваёй мужыцкай крывёю кроў рыцарскага роду. Няхай лёдніку надалі шляхецкае званне, па нараджэнні ж ён ніхто, звычайны мяшчук – Не так кепска доктару у агалінскіх жылося, аднак, займеў свайго шчасця. Агіда адбілася на твары пранціша, лёднік панурыўся. Не спрабуй адмаўляць, я грэшнік, акаянны грэшнік, але яна, пані Галена, не, гэта быў не капрыз і не юр вырвіч, а не юр вырвіч, Не прыха, матярыстакраткі, не помста слугі, табе ж такое прыйшло ў галаву, так? А што ж гэта было? Колы пагруквалі па мокрых камянях, як быццам перамолвалі хвіліны, няўмольна і рупна. Музыка закінуў верх худы твар, заплюшчыў вочы. У цьмяным святле ліхтара ён здаваўся часткай гатычных барэльефаў старажытнага храма. Што гэта было? Не думаў, што буду каму-небудзь пра гэта расказваць. Нік у нас з вамі, пан Вырвіч, карэты заміж спавядальні. Пранціш хмыкнуў, успомніўшы, як калісьці яны ехалі ў турэмнай карэце. Лёдніка заграблі ў карчме з-за таго, што ён нібыта займаўся там вядзьмарствам, і раскаяны алхімік распавядаў па дарозе, як давёў сябе да халопскага стану, распрадаўшы маёмасць, каб рабіць доследы па здабыцці філасофскага каменю. Што ж, няхай спавядаецца і зноў не ўсё ж студэнтаў бедных мучыць. Я Кепска памятаю, як мне абвесцілі вырак суда і прывезлі ў маёнта Кагалінскіх. Ціха гаварыў алхімік, гледзячы ў падлогу. Калі па мяне прыйшлі ў мой закладзены дом, выламаўшы дзверы, я якраз заканчваў выпарваць адну цікавую субстанцыю. А потым... Потым туман. Адно я вырашыў... Вирашу што Божае пакаранне трэба трываць годна. Няхай терпіць цела, варта паспрабаваць выратаваць душу. Ніякай алхіміі, астралогіі доследаў над бесцялеснымі субстанцыямі нават дэкумбітуры хворага больш вылічваць не стану. Так, пераламала мяне тады ўнутры добра. На пачатку пана Галінскі быў са мной нават ветлівы дагэтуль. Мы ж не раз сядзелі за адным сталом, ён любіў паслухаць мае вучоныя размовы. Займець уласнага дыпламаванага доктара гэта ж лепей, чым пародзістага ганчака. Мне адвялі пакойчык. Я абсталяваў невялікую лабараторыю, пацягнуліся пацыенты, слугі, дваровыя людзі – У пані Чандруся Галінскага руды такі хлопчык вясёлы, непаседлівы, а крым драпінаў ды сінякоў надарылася пнеўманія. Надумаўся быў стронгу рукамі лавіць у суседні рачулцы, імкліва і халодна, як лёд. Вылічыў. Давялося падбіраць зёлкі і пані Галене, яна пакутуе на сардэчную хваробу. І не было таго, што ты падумаў, блазнюк, — Я даваў клятву Гіпакрата. Я ніколі не дазволю сабе падысці да ложка хворай з пажадлівымі намерамі. І пані Галінская проста была паважлівай са мной. Шчыра кажучы, я яшчэ і раздражняўся страшэнна ад яе спачування. Ні завошта не хацеў, каб мяне шкадавалі. Няхай лепей баяцца ненавидеть погорджаюць, толькі не шкадоба. А потым пана Галінскі загадаў мне скласці гараскоп, збіраўся на сеймік, хацеў даведацца, якіх мітрэнгаў чакаць. А я адмовіўся, хаця раней распісваў яму па табліцах эфемерыдаў, хоць бы і шляху прыбіральню, І тады пан сказаў, што час мне з'ясаваць, хто я такі ёсць. І выпісаў мне першую цыдулку да базыля. Не, базыль не просты кат. Мужыкоў караў іншы чалавек. А на гэтага быў ускладзены абавязак сачыць за паводзінамі ў панскім доме. Лёкае ў пакаёвак фурманаў кухараў, Калі хто праштрафліваўся, пан пісаў на паперцы лічбу і адпраўляў віноўнага з ёю на станню, дзе быў асаблівы закуток. Там можна было зручненька раскласці чалавека і ўсыпаць яму столькі бізуноў, колькі напісана на паперцы. чарга дайшла да мяне, уся прыслуга была шчаслівая. Яны ж дагэтуль не маглі зразумець, як да мяне ставіцца нібыта пан, нібыта строгі, а сам такі ж, як яны. І пайшло кола ў поперак каляіны. Кожную раніцу я падаваў пану Галінскаму ягонай лекі для лепшага стрававання, ён перадаў тлустага. Пан патрабаваў гараскоп, Я адмаўляў, атрымліваў цыдулку, ішоў на стальню, і базыль меў клопат выдаць мне тое, што прапісаў пан. Стараўся на пачатку аж надта, а вось табе выскачка ў пудраным парыку. Хутка гэта ператварылася ў некі турнір. Людзі гадалі, што здарыцца найперш, пану надакучыць мяне перавыхоўваць, ці я зламаюся. Галінскі раз'юшваўся ўсё болей і болей, ясная рэч не звык сустракаць супраціву ад ніжэйшых. Некалькі разоў пад п'яную руку зрываўся і лупіў мяне ўласнаручна, чым патрапіцца на шчасце. Часам ён з'язджаў, і я мог трохі залячыць спіну. Выручала і доктарскае майстэрства. Я таму-сяму сур'ёзна дапамог, і мне пачалі спачуваць аднойчы пабудзіў базыль. У ягонай дачкі быў прыступ крупу. Дзяўчынка задыхалася, мне ледзь удалося яе выратаваць. Пасля гэтага рука базыля стала лягчэйшай. Ён пачаў кожны раз угаворваць мяне перастаць злаваць пана. І лбом мур не праб'еш. Доктар, ну што табе варта намаляваць тыя прадказанні? Небарака шчыра не разумеў, навошта я утвараю сабе такія пакуты. Часам мяне садзілі ў холодную, нешта падобнае на наш універсітэцкі карцар. Здараліся проста камічныя выпадкі да пана, прыязджаюць важныя госці, не хапае партнёра для гульні ў віст – Мяне выцягваюць з халоднай, апранаюць кашулю з карункамі, камзол, парыка. Я цэлы вечар вяду дасціпную свецкую гаворку і гуляю ў карты, пакуль усе не напіваюцца. Тады я зноў скідаю ўсё панскае і вяртаюся ў халодную. Карацей, не жыццё, а лондонскі бедлам, прытулак для вар'ятаў. Ну а ў пані Галены самой жыццё не салодкае – Гэты боў дзелаейны муж з ёй таксама рукі распускаў. Праўда, і пані нерахманая вечка, але куды ёй падзецца? Я, як мог, абараняў яе, тлумачыў Агалінскаму, што жонка хворая на сэрца, што ёй патрэбны спакой. Яна была мне ўдзячная і за гэта, і што вылічыў сына – і што ё ёсць кім перамовіцца пра французскія раманы, да якіх пані вялікая ахвотніца. Музыка Змагалася і яна за мяне вядома, намаўляла прыкласці нейкія намаганні, каб выкупіцца. Але я не хацеў ні да каго звяртацца, хоць можа, які аднакурснік папразіць і лейпцы год гукнуўся б. Пані нават, не папярэдзіўшы, спрабавала таемна прадаць дзеля майго выкупу свае дыяментавыя завушніцы, але волі ў яе не нашмат больш, чым у слугі. Ліхвяр! Ліхвяр! даклаў пану Галінскаму пра свавольства жонкі, пабаяўся звадзіцца з пагрозным суседам. Была гнюсная сцэна. Пані Галена, вядома, не прызналася, дзеля чаго ёй патрэбныя грошы нешта выдумала. І ў маёнтку стала яшчэ горш, бо Галінскаму вялі ў вушы, што я знаўца атрутаў і чорнай магіі і магу яму адпомсціць. Чым больш ён мяне мучыў, тым больш мяне баяўся. І вось аднойчы на пачатку красавіка пан асабліва ўзлаваўся і загадаў кінуць неслухмянага раба ў халодную нанач. А якраз былі замаразкі, маёй вязніцы снег не расставаў, і да раніцы я б не дажыў у адных нагавіцах збіты на горкі яблык. Пані Галена прыйшла да мяне, выкрыўшы ключ – аддала сваё футра. Вось тады здарылася між намі. Грэх? Так, грэх. Можа быць, таму Господь не дае мне спадчынніка ад законнай жонкі. Можа быць. Але тае начы я ніколі не забудуся. Я раптам паверыў, што варта жыць і не здавацца. Вось і вся гісторыя. Пранціж перавёў дыханне. Што тут скажаш? Лёсы чалавечыя не прастуюць, як гасцінцы. І адзінае выйсце тут маўчанне. Лёднік ніколі не зможа забраць сабе свайго сына, пані Галена ніколі не выцісне з сэрца лёдніка чароўную саламею, а маленькага паніча чакае самая сумная прышласць, калі распаўсюдзяцца чуткі, што ён ён байструк. Ну, а што чакае ў такім выпадку пані Галену? Усе праблемы са з'яўленнем і знікненнем васковай пандоры бляклі перад простымі жорсткімі чалавечымі стасункамі. Але прафесор глядзеў на цьмяныя водбліскі, на брукаванцы мімаволі усміхаўся, і вырвіч ведаў, што ён успамінае, што маленькага чарнавалосага хлопчыка, які зараз салодка спіць у ложку за кітайскай шырмай. Музыка Франціш пазнаёміўся з доктарам Ді і сустрэўся з паланеяй. Людзі вельмі любяць прыдумляць казкі пра вялікае і застрашлівае цмокаў, волатаў, рыб, рэмораў ды льдзяных грымтурсаў, праваленыя пад зямлю ці на дно возера храмы альбо цэлыя гарады, а дробнасцяў, мізэрных сутнасцяў заўважаць не хочуць, хаця яны можа болей значныя ды небяспечны для чалавечага існавання, чым волаты ды цмокі, якіх сумленны рыцар з дапамогай арханёла Михаіла ды прасвятой Багародіцы з аднаго удару можа заваліць. Ёсць праўда малюпасенькія альраўны, якія жывуць у карэннях мандрагоры, але ж і тыя прымаюць абліччы вялізных застрашлівых пачвараў, іначай хто ж іх спалохаецца. А ў кожнай кропельцы вады схаваны цэлы сусвет. Нездарма доктар Антоні Ван Левенгук, які вынайшаў мікраскоп, ледзь не самлеў ад узрушэння, калі тую кроплю пабачыў у павелічэнні. Цэлы зоапарк дзіўных істотаў – анімалькуляў мітусіўся перад вачыма. А для чалавека мудрага і самае вялікае і самае малое збудавана па адным узоры. Музыка даследнік прыпаў да акуляра нямецкага мікраскопа, але вывучаў ён не інфузоры, а жалезны шпіндзялёчак, падобны да бліскучай кузуркі. Той, што спрытны студыёзус пранціш вырыч, выкруціў знутра лялькі аўтамата. Студыёзус быў тут жа, разваліўся на канапе і рабіў выгляд, што рыхтуецца да заняткаў па рыторыцы – Але таўсценны том з прыкладамі красамоўства ўсіх часоў ды народаў валяўся карэнчыкам уверх, разгорнуты на выпадковым месцы. Якая рыторыка пасля таго, як лёднік цэлую гадзіну зацята ганяў свайго персанальнага вучня на занятках фехтаваннем, ледзь не па сценках скачучы вучня. Рандзіш здагадваўся, што гэткі шалёны рытм атрымаўся, бо доктару трэба было скінуць нервовае напружанне. Ён заўсёды казаў, што найлепшы для гэтага сродак фізічныя практыкаванні. Але ж доктар жалезны. Вунь, Прантіш малады ляжыць, а гэты вымыўся, перапрануўся ды за працу. Сядзіць, вунь, спакойны такі дэталь купінцэтам паварочвае – А які ўжо спакой, калі вось-вось з акадэміі выпруць. Высокапастаўлены апякун памёр у атачэнні ягонага спадчынніка паўна ворагаў ды зайздроснікаў у рэктараце некаторыя даўно жыўцом бы блюзнера доктара зжэрлі. Тут не да паблажлівасці. Краіна на мяжы вайны. На расейскі трон села імператрыца Кацярына, былая прынцэса Сафія Ангальд-Цэрбская, асоба амбітная, якая і землі ліцвінскія кантраляваць хоча. Падстава ёсць. Тут жывуць адзінаверцы, якіх пераследуюць за праваслаўную веру. У правах абмяжоўваюць, храмы зачыняюць, гвалтам прымушаюць пераходзіць у вунію. Як не заступіцца? А каб заступіцца, ясна, трэба войскі ўводзіць. Таму на праваслаўных у кароне глядзяць як на патэнцыйных здрайцаў. Вось брат чакаў са свята духава манастыра зноў камянямі закідалі. І хто? Старшакурснікі роднай віленскай акадэміі. Пранціш увязаўся быў з адным ваяром супраць схізматакаў у бойку, за што зноў атрымаў спагнанне ад начальства. І вырвіш зусім не быў пэўны, што ўдасца завершыць адукацыю гэтых мурах. А калі разгарацца ваенныя дзеянні, на якім баку давядзецца ваяваць, зноў невядома. Бо вось-вось і карона польская пачне разыгрывацца як стопка талеру ў косткі. Август сас на ладан дыхае сядзіць безвылазна ў сваіх пакоях, ды папяровых чалавечкаў выразае. З папяровамі ясная рэч лягчэй справіцца. Князь Міхал Багінскі цягаецца са сваім сябрам-супернікам Станіславам Панятоўскім за ўвагу расейскай імператрыцы і за магчымасцю будучым стаць каралём. Радзівілы на сябе пышны кілім улады цягнуць. А што будзе з пасадай ваяводы віленскага? Страшна ўявіць, бо Міхал Багінскі у мінулым годзе жаніўся з уплывовай пані, удавой канцлера надворнага чартарыйскага Александры Чартарыйскай з Вішнявецкіх, скарыўшы сэрца пані Грой на кларнеце-дыфлейце. флейте. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.